Ek wil al net vir Elby en sy span sê, daarom nou lekker om jylle hier by ons te sien vanmorgen, na drie jaar is een lang tyd, vir jylle nieuwe ouwens, het ken nie vir Elby nie, maar hy het groot in diepspore getrap hier by ons. So ons is blij om jylle hier te hee by ons volgend, baie welkom. Uh, as iemand een woord het vir ons, graag luister dan. Morgen allemaal. Ek die week, ach ek gaan met my werk, goeders gaan ek maar saam, en ek sien baie boere elke dag en uh, die week gebeur dit toe met die een boer, ons gesels baie lekker en, en, en daar kom net die aanslag uh, van ek is een sondige mens en op die oomlik weet ek nie, ek weet hierdie goeie nies, maar ek weet nie om het vir hom net op die manier vir hom oor te dra nie en uh, ek los dit toe net net om konflik te vermy op daai oomblik want ek was bang op daai oomblik verloor ek hom dalk heeltemal. En daai aand gaan sit ek in my binnekamer en ek en God sê net vir my Romeine 8. Voordat ek nog by Romeine 8 uitgekom het by Romeine 5 en 6 rond, toe haak ek vas. En ek dink weens tyd gaan ek nie eers by 8 uitkom nie. Ek het net so vlugtig so paar goeitjies neergeskryf, want dis vir baie van ons dalk ou nies, maar ek geloof nie dis ou niesie, dit bly die goeie nies, verseker. En ek wil net so paar versies met julle deel, om Jan verskoon my maar vir die tyd. Romeine 5 vers 8 Maar God bewys sy liefde tot ons, daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sonders was. Was. Verlede tyd. Romeine 6 6 aangezien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is. Nou, die die saamgekruisig is, is dan dier die doop, wat ons saam met hom dood is, so die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Dan vers 7, want hy wat gesterf het, is gerechtverdig van die sonde. Vers want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Vers 11, nou moet jylle ook reken, dat jylle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Jesus Christus ons Heere. En dan vers 16 praat het so van dit, maak ons dan die, ook die diensknechte van gerechtigheid, En dit is precies wat ons moest nou hier doen. Ons is die diensknechte van die gerechtigheid. En ons moet die gerechtigheid verstaan om diensknechte van die gerechtigheid te wees. Maar nou dat jylle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het jylle jyl vrug tot heilig maken en uiteindelik die eeuwige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegave van God is die eeuwige lewe in Jesus Christus ons Heere. Maar die ewige lewe is nie die ewige lewe wanneer ons doodgaan nie. As ons mos die gerechtigheid verstaan, is die ewige lewe vandag. Dit is morgen, dit is oormorre. Ons hoef nie te wacht vir die ewige lewe as ons doodgaan nie. As ons het vat, kan ons vandag vat. Ons kan vandag in die ewige lewe op aarde leef. Ek sien julle en dankie. Morgen, ek wil net saamstem en ek wil eindelijk begin by Johan toe hy praat van Yeshua Yeshua toe denk ek aan die skrif in Exodus 17. Jy sal onthou dat, as jy die skrif gaan lees, dat Joshua die opdracht gekry om met een groep manskappe uit te gaan en tegen Amalek te beklui. En um, dan kom hy so in vers 13 van Exodus 17. En Joshua het Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard een nederlaag toegebring. En toe sê die Heere vir Mooses, skrywe dit as een aandenking in een boek. Hy sê, en prent dit in uh, vir Joshua, dat ek die gedachtenis van Amalek, wat sonde is, as jy mooi gaan kyk, die betekenis daarvan, van Amalek onder die hemel, heeltemaal sal uitdelg. En ek wil, dit is die profetiese woord, wat, wat ons nou mee bezig is, wat wat wys na Jesus Christus wat sou kom en wat sonde is. En dan sê hy, dis nie net, hy sê die gedagtenis van sonde sal uitwis. En ek bedoel dis wat hy nou gesê het van die gerechtigheid om anders te begin dink en ek wil dit bevestig ook die skrif wat ek gekry het ook in in Romeine en ook in 2 Korintiërs 5 sluit so mooi aan my wat hy ook gesê het vooral in, as jy kyk na Romeine 13, daar vers 14, hy sê, maar beklee jylle met die Heere Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees en sy begeerlikhede, om dit te bevredig nie. Dit is net so, en die, en wat ek ook achterkom in my eie leven is, die, die uitwoon van my eie vleeslichaam. Jy weet, ons worstel met die ding van, ek en Jesse's gesit nou oogende gesels daar buiten, oor een onderwerp soos racisme, jy weet, weet, ons sal nooit ontsla raak van racisme, as ons nie, amal, nie na die vlees kyk nie. As ons nie kan een, kan een onderscheid tref tussen die vlees en die geest nie. Romeine 8. Um, ehm, dit is so kritisch, ek sê, sê dit, eh, om uit te woon uit my eie lichaam uit, om myself nie na die vlees te sien nie. Jy weet, die skrif sê, vanaf sien ons niemand meer na die vlees nie. Jesus sien ons nie na die vlees nie, ons sien ander nie na die vlees nie, maar die belangrike ding is, begin by myself, dat ek myself nie na die vlees sien nie, want dit is wat gerechtigheid beteken. So ja, ek dink dit is een challenge vir ons allemaal, om niemand na die vlees te sien nie. Dankie julle so in die kol vanmorgen. Vader, ons dankie vir een wonderlijke geleentheid, een wonderlijke dag, een prachtige dag, Heere, vir die seen wat ons mag beleef, dat ons die licht kan sien, dat ons met waarheid kan sê, dit is die dag wat u gemaakt het, omdat u elke dag gemaakt het, omdat u lewe geskep het, vir ons die geleentheid gegeet om te lewe, in die dag soos vandag. Dankie vir die tyd waarin ons kan lewe, die voorrecht wat ons het, om die inzicht te, om die profetiese woord te, te sien in vervulling gaan. Soveel wy het al in vervulling gehad, soveel is bezig om in vervulling te gaan in ons levens, en ons, ons wil net voor die buig vanmorgen, en sê, Heere, dankie, dankie dat ons kan antwoord, op die uitroep, op die uitnodiging, om met die een te wees, om met die saam te stem, om met die saam te wandel, om in pas te kom, met die droom, die plan, vir ons levens, ons eer die daarvoor, eerie vir die woord in ons midde, in Jesus' naam. Amen. Goed, ons is bezig met die profetiese woord. Ons het uh, vir mekaar gesê, ou Petrus het begin daarmee dier te sê, ons het die profetiese woord wat baie vast is, waarop ons toch moet aggeen, soos een lamp wat in een donker plek skyn, totdat die dag aanbreek, en die morgenster, en ons hart opgaan. En ek vertrouw rechtig dat in die laaste weke, jy hierdie ding begin beleef, hoe dat die morgenster een na die ander opgaan, die enigste vereiste daar is om acht te gee op die profetiese woord totdat. Dit is een totdat. Jy sien, die bediening van die gemeente is een totdat bediening. Hy sê, hy het aan die gemeente gegees sommige as apostels en profete, evangeliste, herders en leraars. Hy sê, totdat ons allemaal kom, tot die volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Jy sien, ek wonder partijmal hoe dat God nie al uitsien dat ons kom by die totdat nie. Totdat ons kom tot die volwassen man, die skryver van Hebreërs roep uit al in Hebreërs 5, hy sê, jylle behoort al die volwassen man te wees, jylle behoort al vanweer die tyd leraars te wees, maar nou het ek nodig om jylle met melk te voet in die vaste spuis en nie, nou, nee, nee, hy praat met die klomp Hebreërs, hy praat nie met jylle nie, dink jylle is by die punt voorbij, hoop so. Ons het gesien dat, as ons na die profetiese woord kyk, dan gaan het oor een persoon, gaan oor Jesus Christus, die profetiese woord, hy sê, die getuienis van Jesus is die geest van die profesie, En Jezus het toe begin mos in Lukas 4 het hy gesê, hierdie skrif is in julle oore vervul vandag. En so sien ons nou, en stap ek en jy in hierdie pad, wat ons kan sien hoe dat die skrif letterlijk dag na dag in ons oore vervul word. Ons het begin kyk daarvan Jesaja 50 af, wat hy sê, geef vir ons een geoefende tong, omdat ons oor ingestel is om te hoor. Ons gesien wat Godse intentie met ons is. Ons het in Jesaja 51 gelees van die gerechtigheid van God, dat Godse hart van die begin af die gerechtigheid was dat God van die begin af ons na sy beeld en gelijkenis gemaakt het, en ons aangestel het om te heers oor sy handen werk, en dit het verloore geraak, en Godse droom en Godse hart recht dier die profetiese woord, is om dit in ons levens te herstel, om ons weer te herstel na sy beeld en gelijkenis, met ander woorde in ware gerechtigheid en heiligheid. En daarom is dit so belangrijk, en daarom is dit vir my so blessing oortoon, as jy kom vanmorgen en jy kom bevestig hierdie woord, van Godse gerechtigheid. En verlede week het ons nou gekyk na Golgotha, ons het gesien hoe dat die profetiese woord in Jesaja 53 vir ons uitgespel het in detail, hoe hy ons smarte kom draad, hoe hy ons oortredinge ongerechtighede op hom geneem het, om vir ons onskuld te verwerf, hoe dat hy ons straf gedraad, so ons vrede met God kan hee, so ons weer een met God kan wees. Hoe dat hy stap vir stap door sy wonde vir ons geneesing gekom het, die hele profetiese woord is in, in Jezus Christus vervul, daarom het die kon Jezus sê, die skrif is vandag in jylle oore vervul, hy toe gepraat van Jesaja 61, maar Jesaja 53, precies die selle, drie jaar later, sou die skrif van Jesaja 53 in jylle oore vervul wees, en in my en jou oore is het vervul, Goed, en toen het verlede week gekyk na Jesaja 54, soos dit aangaan, en gesien die gevolg, die noodwendige gevolg hiervan, kan ons opsom, wil ek sê, in drie verse. Die een was, Romeine 5 vers 12, wat gesê, daarom soos dier die misdaad van Adam, van een, die sonde in die wereld ingekom, dier die sonde die dood, en die dood tot allemaal deurgedring het, omdat allemaal gesondig het. Maar dan het vers 18 gesê, maar net so, daarom, net soos dier een misdaad, die een van Adam, dit er allemaal tot veroordeling gekom het, is dit dier een daad van gehoorzaamheid, een daad van gerechtigheid, die van Jesus Christus, vir allemaal tot rechtverigmaking van die lewe. Dis die goeie nies. En nou kom ons deel, en ons deel kan jy saamvat aan Romeine 5 vers 17, wat sê, as ten gevolge van die misdaad van een, die sonde geheers het, veel meer, sal hulle, dis nou ek en jy, wat die gave van die genade, die geskenk van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvang, dit in ontvangst neem, dit toeëien, dit omhels, nie afstoot nie, maar omhels, aanneem, hy sê, in hierdie lewe heers, dier die een namelijk Jesus Christus. En toe het ons in Jesaja 54 gekyk, hoe dat Jesaja 54 vervul is in hierdie, in Romeine 5 vers 17, want in Jesaja 54 het gesê, jubel onvrugbare, jy wat nie gebaar het nie. Span jou tentpenne uit, want nazies en konings gaan trek na jou toe. Hy sê, en God sê, as daar een aanslag tegen jou kom, aanslag sal daar kom, maar is nie uit my nie. Hy sê, ek is nie die ouwe die aanslag bring nie. Hy sê, geen wapen wat tegen jou gesmeef sal word, sal standhou nie. Geen tong wat tegen jou opstaan in die gerecht sal standhou nie. Hoekom nie? Hy sê, omdat jou erfdeel is, die gerechtigheid van God, en samen die gerechtigheid van God, kom die gesag, van in die lewe heers deur die een, namelijk Jesus Christus, prijs die Heere. Kan ons sê, die skrif is in ons oore vervul? Right, nou vanmorgen kom ons by Jesaja 55. Ek wil julle my laai na Jesaja 55 toe. Jesaja 55 gaan oor een uitnodiging. Een uitnodiging. Dit laat my so dink, nou laat ek het lees, Jesaja 55. Hy sê, o almal wat doors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom koop en eet. Wijn, ja, kom koop, sonder geld, sonder prijs, wijn en melk. God sê, kom, kom na die waters, allemaal wat doors het. Kan jy onthou dat Jesus op een stadium gesê het, hy sê, as jy drink van die water wat ek jou sal gee, die vrou by die put van Sigar Johannes 4, gesê, as jy drink van die water wat ek jou sal gee, dan sal jy in der eeuwigheid nooit weer doors kry nie. Hy sê, want hierdie water sal in jou word, een fontein, wat opspring tot in die eeuwige lewe, waarvan praat hy? Paulus sê dit vir ons, hy bevestig dit vir ons, die profetiese woord wat in vervulling kom, hy sê, na by jou is die woord, na by jou is hierdie fontein, hierdie strome van levende water, wat uit jou binneste moet vloe, hy sê, na by jou is die woord, in jou mond en jou hart, Romeine 10 vers 8. Ek wil julle mooi dink oor hierdie ding, hierdie Jesaja, die uitroep is nou, kom na die waters, jy weet het kon eindelijk, kon dit Petrus as een woord gewees het, Onder julle in, in handelinge 2 was die heilige geest uitgestort. Ons het nou hier in die week in die woordskool het ons gepraat oor die uitstorting van Godse geest. En ek wil julle toch nooit, moet nie dit missie as jy enigszins kan, moet nie dit missie. In elk geval, ons gepraat oor die uitstorting van Godse geest, en dit het op die op Pinkse dag gebeur, die dag, die vijftigste dag feest, nee, die vijftigste dag nadat Jezus uit die doodheid opgestaan het, was hierdie ouds eendrachtig by mekaar in die boekkamer, en skielik het die geest wat Jezus reeds in hulle geblaas het, wat binnen hulle was, kon nie meer vastgehou word dier die houwer nie, dier die kruik nie. Die kruik het die geest vastgehou, hy sê, die parskuit hoor die profetiese woord van Joel 2, hy sê die parskuip, wat is dit? Dit is die tempel van my lichaam, my lichaam is die tempel van Godse gees, hy sê die parskuip sal van mos en olie oorloop, die beeld van mos en olie is die beeld van Godse gees, hy sê die parskuip sal nie meer die olie en die mos kan vasthou nie. Hy gaan oorloop, en dit wat gebeur het. Die paarskyp het uitgestort, het oorgeloop, en toe sien hulle hierdie tonge van vier, en hulle hoor hierdie ouwens in vreemde tale spreek, in tale wat hulle verstaan, maar wat die ouwens wat spreek nie verstaan nie. En hier is een beroering, en nou sê die ouwens, in handinge 2 vers 37, hy sê, wat moet ons doen? Hy sê, die wat het gehoor het, is diep in die hart getref, en het gesê, vir Petrus en die andere apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Hoekom denk jylle vir hulle dit? Hulle vraag dit, omdat hulle deel wil wees daarvan. Hulle sê, ons het dit aanskou nou, maar ons is aanskouwers. Ons is, ons is nie deel daarvan nie, ons wil deel daarvan wees. Wat moet ons doen, om deel te kry hieraan? En omdat jylle wat het Petrus gesê, bekeer jylle. Bekeer metanoio, dink anders. Dink anders dink soos wat God dink, en laat jylle gedoop, en jylle sal die gave van die Heilige Geest ontvang. Bekeer jylle, laat jylle gedoop word, jylle sal die gave, jylle sal deel word van hierdie uitstorting, wat jylle so pas gesien het. Dink nou weer aan Jesaja 55, oor amal wat doorsit. Hoekom sê die ouwens, wat moet ons doen? Hulle doors. Hoor jylle, hulle doors. En Petrus kon net sê wel vir hulle gesê het, Hoe almal wat dors het, kom na die waters. Hy sê, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld, sonder prijs, wijn en melk. Hy sê, wat weeg jylle? Wat weeg jylle geld af vir wat geen brood is nie? En jylle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Hy sê, wat weeg jylle? Geld af, wat is geld? Geld is lewe. Geld is lewe. Ons nie afgelopen tyd gepraat nogal oor geld. Nie hier vanaf nie, maar so tussen mekaar, oor geld. As ons argument onthalwe sê, ons het geld nodig vir een project, wat sê ons daarmee? Ons sê daarmee, ons het leven nodig. Ek wil jy met iets verstaan. Geld verteenwoordig tyd, verteenwoordig leven. Ek verkoop my tyd vir geld. Maar my tyd verteenwoordig my lewe. So ek wil nie jy moet die ding mooi raak sien nie so. Die skrif sê, wat weeg jylle lewe af, tyd af, geld af, vir dit wat nie kan versadig nie. Omdat jy dat Jezus gesê, te vergeefs leer jylle leringe, wat die geboeie van mense is. Hy sê, te vergeefs nader jylle my met jylle lippe, maar jylle hart is ver van my. Te vergeefs dat jylle leringe leer van mense, wat oorlevering is, en is nie die waarheid nie. Jy sien, Jezus het een stelling gemaakt in Johannes 8, daarby vers 1, 32, het gesê, jy sal die waarheid ken, en die waarheid jou vry maak, maar jy sien, daar is een waarheid en een waarheid. Voor Johannes, Johannes skryf vir Gaius, in die, in die derde brief van Johannes, hy sê, ek is opgewonde en dankbaar dat het met jou goed gaan, soms met my vry vertaling, hy sê, dat het met jou goed gaan, soos wat het met jou siel goed gaan. Hy sê, as ek hoor van jou waarheid, die getuienis van jou waarheid, nou jy sien, daar is jou waarheid en daar is die waarheid. En Gaius' waarheid het ooreengestem met die waarheid, en daar die waarheid het die vermoe gehad om om vry te maak. Maar besef jy hoe lang, en dit is waarna jy verwijs oortwin, uh, eh, hoe lang het ons geld afgeweeg, het ons tyd, het ons energie, het ons leven afgeweeg vir dit wat nie kon vry maak nie, vir een waarheid wat ons as waarheid gesien het, maar wat nie die waarheid was nie. Daarom is het kritisch belangrijk, dat jou waarheid die waarheid is, jou waarheid en die waarheid ooreen moet stem. Dis wat oor Johannes Vergaius dit skryf, hy sê, ek is dankbaar as ek hoor van jou waarheid, soos wat jy in die waarheid wandel, want jou waarheid en die waarheid het ooreen gestem, en daarom draad het vrug. Ek en jy kan bezig wees met dinge wat ons as waarheid beskou, maar wat nie waarheid is nie. Jy weet, Jesus het dit ding gesê in die bergpredikasie, hy het gesê, salig is hulle, Matthies 5 vers 6, hy sê, salig is hulle, wat honger en dors, na die gerechtigheid, hulle sal versadig word. Salig is hulle, wat honger en dors, na die gerechtigheid. Jy sien, dit is interessant, toe Petrus praat, toe Petrus opstaan, toe die parskuip in Petrus' lewe, te nou word vir die gees, en dis die precieze waarheid van elkeen van ons. Ons lichaam, die tempel van die heilige gees, is soos een paarskyp wat eenvoudig te klein is as ons Godse gees toelaat om uit te swel, om te ontwikkel in ons levens. En dan moet hy oorloop. Nou kom Petrus en Petrus staan op, Die ouwens het nou gesien, hier is een beroering, hier is een klomp goeders wat hulle hoor en sien. Die ouwens praat van die groot dale van God in vreemde tale. Ou verstaan, hierdie ou my verstaan, die ou en die ou en die ou nie. Dit klink soos een vreselike verwarring. Maar toch hoor die mense, elk een hoor die selle boodskap. In sy eie taal hoor hy, dat daar iemand is wat van die groot dade van God praat. Ek geloof dit was die getuienis van Jesus Christus. En krym ons nou hierdie ouwens wat terug sit en sê, ach man, hierdie ouwens is gedrink hulle is vol soetwijn. En dan staan Petrus op, en Petrus sê, broeders, vaders, hierdie ons is nie vol soetwijn nie, dit is nog maar 9 uur in die morgen, dit is te vroeg, die kroeg het nog eers oopgemaak. Hy sê, maar dit is wat die profeet Joel gesprek het. Hoor die profetiese woord, hier kom die profetiese woord aan. Hy sê, dit is wat die profeet Joel gesprek het. Hy sê, in die laaste dag spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees. Maar voor hy dit sê, wil ek hee, jylle moet teruggaan. Ga vir my bykie na Jol 2, by vers 23, asjeblief. Jol 2 vers 23, haal ons om daar. Want om by vers 28 te kom, moet ons by vers 23 voorbij kom. Nou, Petrus het nie tyd gehad nie, want hy het gesien, hy is 3000 ouds, wat hy moet doop vanmorgen. En het gaan tyd vat. Toe het hy sy boodskap kort gesnui. Maar eindelijk moet sy boodskap by Jol 2, 23 begin het. En dit is die mooiste en die kostbaarste van hierdie woord. Pieter, ek wil nou vir jou ding vraag, ek wil hier vir my Jol 2.23 in, in die King James gee. Ok, nie kom ek vir julle verduidelik. Dit is baie interessant, ek kyk vanmorgen weer na die vertalings. Ja besef julle, daar is nie een vertaling wat ek van weet in die wereld, ek weet nie van baie nie, so die wat ek van weet, die paarkies wat ek van weet, daar is nie een vertaling in die Engels, of een vertaling in die Afrikaans, wat ek van weet, behalwe die 33 vertaling, wat Joel 23 raak vertaal het nie. En ek sou graag vir julle in, in die King James wil lees, want die 33 vertaling is baie na in die King James, maar hier die King James hom ook gemis maar die essentie is die twee woorde wat daar ter sprake is, het ek gemerk daar, dat ek net gauw Joel kry. Joel 2. Die twee woorde wat daar ter sprake is, hy sê, en kyk kinders van Sion, Joel 2 vers 23, Juig en wees bly in die Heere jylle God, want hy gee jylle die leraar tot gerechtigheid en laat op jylle neerdal die reen, die vroereens en die laadreens soos vooreen maak dit sin, die sin maak sin nie. Nou as jy omluister in die ander vertalings, dan praat hulle van, ek gee hulle die reen, en dan gee ek hulle die vroere reens en die later reens. Maar die woord daar vir, vir leraar, is die woordkie morei, en morei in Hebrews beteken een archer, jy weet, een ouwe, een boogskitter, dit beteken ook een leraar, of om te leer, a teaching, a teacher or, a, or teaching. So jy het twee vertalings hier, jy het boogskutter of een leraar of om te leer. Nou, dit laat my amper dink as ek na die boogskutter kyk, dan sien ek, hy leer my om die koperboog te span. Waar staan dit? Wie kan vir my sê, hy leer my om die koperboog te span. Waar staan dit? Psalm 18? David, David wat sê, jy leer my om een koperboog te span, jy krijt in 1 Samuel 22 ook, reg, twee keer herhaal, hy leer my om koperboog te span. Nou, wat het ons gesê, wat is sonde? Sonde is om Godse plan te mis, is om die merk te mis, to miss the mark. As ek met die koperboog skiet, en die pijl mis die merk, mis die teiken, dis sonde, is om die teiken te mis. Sien jylle? Sien jylle waar die boogskitter inkom? Nou, dis interessant, waar die ouwens die woord reen gekry het, Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for, the, for he has given you the former rain moderately. Die twee woorde daar is former rain moderately, and he will cause to come down to you the rain, the former rain, and the latter rain. Nou, verstaan jy, hy herhaal die selde ding, hoe kom hy dit? hoor jy, dit maak nie sin nie. Maar die vormer rein, daai wat vormer rein is, is daai woordkie morei wat ek jylle gesê het. En daai woordkie essentieel beteken een archer or a teacher. So hy gee jylle die leraar, die een wat jylle leer om die koperboog te span, om nie meer mis te skiet nie. Hoor jylle? Hy gee jylle die leraar en die woord moderately is die volgende woord. Jylle weet die woord in die breus vir gerechtigheid is titkenu tzit kenu, nee, nou hoor die woord hier so, is die woord tzadeka, dit is een verbuiging van tzit kenu, en dit beteken rightness of gerechtigheid, hoor jy, nou hulle dit vertaal met moderately in die Engels, ek weet nie wat die 83 vertaling, geen nie, maar hy mis het ook, maar dit is die enigste vertaling wat hierdie essentiële skrif raak gevat het, wat sê, ek geef vir julle die leraar Vommerijn, dus die leraar, moderately tot gerechtigheid. En als die leraar tot gerechtigheid gekomen het, wie zei? Die Heilige Geest. Hij oortuig ons van gerechtigheid, Johannes 16, yes. Faithfully, oké, okay. Vommerijn faithfully, maar weer eens, jy sien die moderately of faithfully is niet wat het is nie. Dit is rightly. En rightly wijs op gerechtigheid, sien jy? Goed, ek wil net vir julle die beeld wijs as iemand jou ooit daar wil uithaal. Ek stuur julle die leraar tot gerechtigheid, sê hy, en dan gee ek vir julle, saam met die leraar, as die leraar tot gerechtigheid kom, wat bring hy? Die geestelike reen, die vroe en die laat reen, soos voorheen. Hoor jy? En nou, wanneer was die voorheen? Voor Adamse val. Hoor jylle, vroeg en later, ons praat nie nou van reen wat nat maak, wat ons nodig het daar buiten nie, ons praat van geestreen, in die eerste plek hier. Goed, hy sê, ek gee hulle die reen, die vroon later en so voor en, en dan sê, dan sal wat gebeur? Dan sal die dorsvloer van koring vol word. Die woord vir koring is woord vir graan, maar koring is die algemene woord vir graan. He. Hy sê, dan sal die dorsvloer van koring vol word. Nou waar is die dorsvloer? Die paarskyp sal van mos en olie oorloop. Hoor jy, dis ons sielsdimensie. Dis my lichaam wat vol sal wees van woord. Voed jou met woorde van die geloof. Vertel jy, ek sal gevul en gevoed wees met woord. Goed, nou sê, hy sê, en ek sal jylle vergoed die jare wat die treksprink aan die voetganger, die kalfeter en die afknijper verslind het, my groot leermag wat ek tegen jylle gestuur het, dan sal jylle oorvloedig eet, wat eet, brood eet, woord eet, profetiese woord, sal oorvloedig wees, Vers 25 sê, en ek sê julle vergoed die jare wat die trekspringkan, die voetganger, die kalfreet en afsnijper verslind het, my groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Dit is baie interessant, as jy om in die oorspronkelijk, as jy om in die interlineer gaan lees, dan staan daar, leermag gestuur. Wie die leermag gestuur? <laughs> Hoor jy? Ondou net, ons het vertaal uit die, uit die oogpunt uit, en die oogpunt het Ortwin op sy kop geslaan vanmorgen Die oogpunt is ons sondagskap. In die beeld van die sondagskap leed daar altyd die vrees vir straf. Onthou jy wat het in Johannes 4,18 gesê, die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten, want vrees sluit straf in. En wanneer ons vrees, met ander woorde, wanneer straf een moendlikheid is, dan het die liefde nie volmaak geword nie. En nou sien ons waarom moes Jesaja 53 dit vir ons kom uitspel hy die straf wat vir ons die vrede aanbring op hom, was op hom. En waarom Paulus dit vir ons bevestig in Romeine 8 by vers 3, as hy sê, God het die sonde veroordeel in die vlees. Hy het ons sonde veroordeel in die vlees van sy seun. So dat die recht van die wet vervul kon word. Alright, so, jy sien, ek lees nou die skrif, nou kyk ek na hierdie goed, nou gaan kyk ek in die oorspronkelijke, sien ek, maar daai is alles woordkies wat nie daar staan nie dis woorde wat ingesit is om die sin vol te maak uit die hoekpunt wat die ouwens gedink het. Goed, nou gaan hy voort, hy sê, dan sal jylle oorvloedig eet en versadig wees en die naam van die Heere jylle God prijs wat wonderware met jylle gehandel het en my volk sal in ewigheid nie beskamp staan nie. En jylle sal weet dat ek in die midde van Israel is en dat ek die Heere jylle God is en niemand anders nie en my volk sal in ewigheid nie beskamp staan nie hy sê daarna, daarna sal ek my geest uitstort, maar hoor nou net hoe al Petrus dit aan, onthou julle wat het Petrus net nou gesê, Petrus sê in handelinge 2, hy sê, dit is wat die profeet Joel gesprek het, in die laaste dag spreek God, sal ek van my geest uitstort op alle vlees. Maar wat sê Joel? Joel sê, in die laaste dag spreek God, sal ek my geest uitstort op alle vlees oor julle. Verstaan julle nou hoekom Paulus sê, ek ken ten dele, ek profiteer ten dele, maar een dag ten volle. Hoekom sê hy in Korinties 13 ten dele? Omdat hy in die dispensatie, in die bedeling van, van my geest is. Wat julle? So daar is een beperkte uitstorting, selfs met die apostels en die disciples in die boekkamer, is daar een beperkte uitstorting, hoekom sou julle sê, is daar een beperkte uitstorting van Godse gees? Ons vlees houd het vast, want hierdie vlees is vergankelike, hierdie vlees is die sterflike, En daarom sê Paulus, daar moet die laaste bassijn kom blaas. En as die laaste bassijn blaas, hy sê, gaan ons in een oomlik, in een oogwink verander word, en wat gaan dan gebeur? Dan gaan wat sterflik is met onsterflikheid oorklee word, en wat eh, verganklik is met onverganklikheid, dit is die plek waar sy gees uitgestort word, want daar geen vlees wat om vasthou nie. Dis wat vir ons voorlee, mense. Maar waarin ons nou wandel, is die grootsheid van wat ons in die boekkamer gesien het, dat van sy geest, van sy geest is in elk geval meer as wat ek en jy kan hanteer in ons vlees. So ons hoef nie te sê, ach, kan ons nie maar wacht vir die dag nie. Nee man, terwyl ons wacht vir die dag, is daar soveel oorwinning, is daar soveel heerlijkheid, om in hierdie leven te heers dier een hoekom, omdat ons die gerechtigheid van God aanvaard het. Is jylle by my? Is ons op jyselle blad sê? Goed, kom, gaan terug in Jesaja 55. Hy sê, allemaal wat dors het, wat gesê, Jezus sê, salig is hy, wat honger en dors na die gerechtigheid, want hulle sal versadig word. Ek kan net hierdie ding inbring na aanleiding van wat jy sê vanmorgen, Orton. Kan jy voorstel om te honger en dors na gerechtigheid, teen oor of versus, om te vech vir jou sondagskap, Besef jylle dat die kerkwereld amper so groot soos wat hy is. Vech met hulle lewe vir die behoud van hulle sonderskap. Dit is wat oor hulle ortoon aanvat. Dan <laughs> nou wil ek jou sê, is dit goeie of slechte nie? As ek vir jou sê, jy is een ledneling in een sonder vandag. En jy het een kaartje hemel toe nodig, my boete, so jy beter uitkom, nou. Want as jy hier uitrijd en iemand rijd jou dood, waar gaan jy heen? Hoor jy? Is dit goeie nies? Dit is my slechte nies. Wat is goeie nies? Dat God hom, wat geen sonde geken het nie met myne, sonde met my sonde gemaakt het, so dat ek kon word die gerechtigheid van God in hom. En nou het ek dit geword. Door een daad van gehoorzaamheid, door een daad van gerechtigheid, is dit vir almal my ingesluid tot rechtverigmaking van die lewe. Omdat een vir amal gesterf het, het amal gesterf, daarom sien God ons nie meer na die vlees nie. Met al die foute en die gebreke van my lewe en die foute wat ek maak, kyk God nie daarna, hy sê aan die sondes oortredinge, sal ek nooit meer dink nie, is dit nie die goeie nies nie? Ek het met die een offer sê, het ek vir altyd volmaak die wat geheilig word. Hy sê, met sy offer het Jesus Christus die sonde weggedoen. Nou wil ek jou vraag, waar ek om wil ouwe so graag veg en vasthou aan hulle sondagskap? Ek dink die antwoord is, dit is te goed om waar te wees. Oons is so bang, sê nou net, dis die waarheid. Nou wil ek jou iets sê, as dit nie waar is nie, is ons in groot moeilikheid. Maar besef jy, amal is in groot moeilikheid, dan jy is daar nie. Dis recht. Hoor mooi wat sê Dani. Dani sê, die waarschijnlijke rede waarover ouwens so krampachtig vasthou en veg vir hulle sondarskap, is omdat dit voorgehou is as nederigheid. Maar jy weet, ek denk altyd aan die pa met die verloore sien. Die verloore sien kom met sy speech van nederigheid. Hy sê, ek is nie meer werd om die sien te genoem te word nie, ek is nie, met ander woorde nie, die sien nie. Hy sê, maak my een hierling, ek is een knig, ek is een hierling. Wat doen sy pa? Sy pa soen sy mond toe voor hy sy sin kan klaarmak hy sê, jy is my kind, en niemand kan dit verander nie. En jy bly my kind. <laughs> Hoor jy Godse hart? Jy is my kind, en niemand kan dit verander nie. Dit is nie fantastisch, dat ons in hierdie heerlijkheid kan lewe, en hierdie zekerheid kan hee, dat die Heere sê, jy is welkom by my. Ek het jou lief nie. Goed, kom, ons moet vorder. Hy sê, waarom weeg jylle geld af? Hy sê, luister aandachtig, vers 2, luister aandachtig na my, en eet die goeie, en laat jou siel om in vettigheid verlistig. Eet die goeie. Hy sê, laat my so dink aan David, David sê in Psalm 23, hy sê, hy lei my in die spore van gerechtigheid. Hy sê, hy maak my hoof vet met olie. My pakskyp loop oor my beker loop oor. Hoor jy wat, wat hy sê, hy lei my na waters waar ris is. Hy sê, luister aandachtig, laat jou siel om in die vettigheid verlustig. Verstaan jylle nou, kom sê Paulus, moet nie dronk word van wijn nie. Moet nie onder die invloed van alcohol wees nie. Kom onder die invloed van Godse gees, so dat jou siel om in die heerlijkheid van Godse gees, van Godse salwingsolie, van Godse vettigheid kan verlustig. Kan jy nou hoor ek om sê, jy sal wees soos een welbesproeide tuin? Kan jy hoor ek om sê die profetiese woord, jou gebeente sal groei soos jong gras? Want jy sien, as jou siel verkoek is, versadig is met die goeie, as jou siel versadig is met Godse goeie nies, met Godse droom oor jou, hy sê, ek sal my verheeg om aan jou goed te doen. Huh? hoor jy wat Godse hart, hy sê, jou binneste sal in beroering kom oor al die goed, en al die trou wat ek aan jou bewys, is Godse hart vir ons. Hy sê, luister aandachtig, hy sê, neig jou oor, en kom na my, laat my so dink aan die, hy wek my oor elke ochend, om my oefende tong te gee, hy sê, neig jou oor, en kom na my toe, luister en jou siel sal lewe. Hy sê, klik nie dit sê, onthou jylle toe, God sy gees, die asem in Adam sy nees geblaas het, het Adam wat geword? Een levende siel geword. Sy siel het levend tot Godse geest, wat in hom gewoon het kon word. Nou sê hy, luister aandachtig, Godse geest is klaar in jou. Luister aandachtig, so dat jou siel levend kan word, tot die inspraak van my geest, tot die vettigheid, so dat hem daan kan verlistig. Hy sê, ek wil met jou een eeuwige verbond sluit. Die bestendige genade bewijse van David. Nou, hier is een klomp skrifte wat ek kan aanhaal, maar luister, God het vir David beloof, en vir hom sê, daar sal op jou troon nie iemand ontbreek, tot in ewigheid, om te regeer nie. Nou, as ons na die vlees kyk, is dit nie waar nie. Maar as ons na die geest kyk, is dit perfect waar, want Jesus Christus is die koning. En hy sê, daar sal op jou troon nie iemand ontbreek, om te regeer nie. Nou, wat ons verlede week opgou, by Jesaja 59 vers 21, wat gesê, die die woord sal nie uit jou mond wijk nie, ook nie uit jou mond van jou kinders nie, ook nie uit die mond van jou kinderse kinders nie, sê die Heere, tot in eeuwigheid nie. Hoor jy daar, sal nie iemand ontbreek om op die troon, troon wat betekent troon, om in gesag, in heerskapie te sit nie. Hy sê, ek wil met David, die bestendige genade, hy sê, van David wil ek vir jou gee. Nou, ek wil hier met iets voor verstaan. David is een prototype van Jezus. Ondou jy dat God gesê, toe eh, Jezus gedoop is, hy gesê, dit is my geliefde sien in wie ek een welbaarheid. Weet jylle wat betekent David? David beteken geliefde. Hy kon net sowel gesê het, dit is my Davids sien in wie ek welbehaai het. My geliefde sien in wie ek welbehaai het, hoor jy? Hy sê, ek wil jou die besendige genadebewijse van David gee. Nou, David wees hier op Jesus Christus. En Jesus wees hy. Wat sê Jesus? Jesus sê, jylle noem my Heere en Meester, Johannes 13, 13. Hy sê, jylle noem my Heere en Meester en jylle is reg, ek is dit. Maar, ek noem jylle Johannes 15, 15, ek noem julle nie meer my diensknechte nie, want die diensknecht weet nie wat sy Heer doen nie, maar ek het alles wat die Vader met my gedeel het, dat ek met julle kom doen, ek noem julle my broeders, hoor julle die verskil, hoor jy, trek hy vir ons in, so ons een kan wees, soos, hulle, soos vader en sien een is, so ons in hulle een kan wees, so ons ingesluid kan word in die Godheid van wie God is. Hy sê, ek het vir David, vers 4, hy sê, ek het hom tot een getuie van die volke gemaakt, een fors en een gebieder van die nazies, een getuie, een fors, gebieder van nazies, kom ons kyk na David, wat het met David gebeur, David is hierdie vergete skawachter sienkie, niemand had hom eers genooi in die maaltijd, toe daar koning gesalf moest word nie, maar David, man na Godse haar, daar waar niemand gekyk het, nie die leeuw en die beer gekom, En het hy gesê, met my God loop ek een bende storm, met my God spring ek oor een muur, met my God vat ek een leeuw en een beer aan. En hy sê, ek het hulle opgebreek. Jy sien, Davidse getuienis het hy gekry waar niemand gesien het nie. Waar het net hy en God was. Met die leeuw en die beer. En daar die getuienis van hom, het vir my pad oopgemaak toe hy voor Saul staan. En Saul sê, maar jy is een kind, hoe kan jy tegen hierdie ou gaan weg? Hy is een kryger van sy jeug af. En wat jy kom doen, jy is nog een skralhoukie wat daar op speel. Toe sê hy, die Heere wat my verlos het uit die hand van die leeuw en die beer, hy sal my verlos uit die hand van die onbesnede Filistijn. Hoor hier die gesag van die getuienis, jylle sal my getuies wees, wanneer die kracht van die Heilige Geest oor jylle kom. Sien David het al lang al verstaan wat het is, as die paarskip te klein word. Hy het lang al gesien, hoe dat daar een kracht in hom is, wat groter is as een leeuw en een beer, wat op een klein sienkie aangestorm kom. Hy het dit leer uitla. En dit is daai gesag, wat so, jy moet jou voorstel, laat Saul nog wees het wie hy wil, maar Saul is mis toch die koning. En denk bykie, die besluit wat Saul neem, om David tegen Goliath te laat veg, wat was die ooreenkomst? Die ooreenkomst is, ek hom oorwin, sê Saul, dan moet jylle ons slawe wees. Maar as hy my oorwin, sal ons jylle slawe wees. So Saul waag, dit om van Israel slawe te maak, dier een sienkie tegen een kryger, tegen een reus, te gaan laat veg. So kan jylle verstaan wat sy oortuigingskracht daar in die getuienis van David moes gewees het, toe hy sê, die God wat my verlos het uit die hand van die leeuw en die beer, hy sal my verlos uit die hand van die onbesneerde Philistijn wat die slagorde van Israel het gedag het. Wow, ek maak om een getuie. God sê, ek geef jou getuienis. Wie wakker jou getuienis? Daar waar jy alleen is. Daar waar net jy is. Ek weet van nog iemand wat so getuienis het. Wie denk jy, dat sou dit wees? Wie denk jy, dit wees? dis Jesus Christus, want David wys op Jesus. Waar lê Jesus se getuienis? Jesus se getuienis lê toe hy alleen op die berg was en die versoeking gekom het. En sonder dat iemand geweet het, kon hy in die versoeking geval het. Wie sou weet? Maar wat het Jesus se getuienis toe hy terugkom en sê hierdie skrif is in julle ore vervul? Wat het sy getuienis waarde gegee? Wat het dit kragtig gemaak? die feit dat hy gestaan het op die berg en nie gesoog het vir die versoeking toe daar geleentheid was om te soog nie. Dit was die getuinis. Hy sê, ek, ek maak om een getuie. My en jou getuinis, waar kom het vanaan? My en jou getuinis word gevestig daar, waar ek en jy alleen is. Waar niemand ons sien nie. Waar die aanslag van die vijand kom. Waar ek die kat in die donker kan knyp. Maar kies. Kies om het nie te doen nie. Waar ek die oorwinning oor die versoeker het om te sê, daar staan geskrywe en daar staan ook geskrywe. Dis waar my jou getuinis lee. En het is so makkelijk dat ons ons getuinis kan opgee. Kan jou voorstel, as Jezus gevouw het op die berg, hy het gevouw, hy het toegegee aan die Satanse versoeking, en hier kom hy terug en hy maak sy disciples by mekaar, hy sê, kerels, kom ons print net een paar groot posters, ons sê dit op die mieren, ons sê, laat die mense kom laat die siekes kom, laat die mense kom. Denk jy, sy inpak gehad het? Hy kon vir my satellietstasie gekoop het, vir op die 1000 hevelse syne. Hy kon vir my satellietstasie gekoop het, en hy kon oor TBN uitgesaai het. Sy het die groot prediker van Nazareth, sy dit inpak gehad het, sy nie inpak gehad nie, kom. Hy het so gevouw het op die berg. En om aan wie jy gehoorzaam geworden, het jy slaaf geworden. So jy sien die gesag, die gesag waarin ek en jy wandel, is afhankelijk van wat was ons optrede, daar toe die versoeking gekom het op die berg, toe ons alleen was, het ons daar gestaan. Dit maak die pad oop vir Godse woord in ons leven. En dan sê hy, hy maak om een getuie, hy maak het tweede ding wat hy doen, hy maak om een fors. Kom, kyk vir David. Hierdie getuienis maak vir David die deur oop, dat Saul om toelaat om te gaan vecht ten die Filistein. En ons weet het gebeur het. Hy het om gelijk gemaakt met die grond. Een klip ten die kop, kop afgekap, nou kan ek my voorstel, hy moes ek een langere gehaarde gehaar het, en loop hy met die bebloede kop, loop hy so. En jylle kan jylle voorstel hoe hard loop die Filisteine, want so het David met die kop geloop heel dag, wat hy afgekap het. Hy het seker gedink, hy smaak, en toen is die kop in een slingervel, nou gaan ek dan lyk. Maar besef jylle, hy sê, ek maak my fors. Toe hy terugkom, toe sing die vrou, en Saul het sy duisende verslaan, David sy tienduisende, hoor jy die fors? Vandaar is hy solse leeroverste, hy is die ou wat voor die manskappe uittrek, hy word die fors, hy sê ek maak om een fors, wat my gebeur met Jesus? Toe Jesus van die berg afkom, wat gebeur? Toe die siekes kom, toe die blindes kom, toe die doves kom, toe die duivelbesetnis kom, toe moet hulle gaan, word hy die fors? En dan gaan hy aan en hy sê, en ek maak om een gebieder van die nazies, As jy na David kyk, dan sien jy, David sy lewe het gegaan totdat hy die grootste koninkryk gehad het, wat Israel ooit gehad het. Hy was die gebieder van die nasies, hy het al die omliggende nasies aan hom onderwerp. Een gebieder van die nasies, kom ons kyk na Jesus Christus, hy sê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf, hy blij dit alleen. Maar as dit sterf, dan draad dit veel vrug. En nou het ons verlede week gelees in eh, Jesaja 54, Jesaja 61, hy sê, staan op, word verlig, jou licht kom en die heerlijkheid van die Heere gaan oor jou op. En nasies en konings sal trek na jou licht. Besef jy, die oorwinning wat ek en jy het, en gaan hy het begin in ons binnenkamer. Het begin daar waar ons alleen op die berg was. Daar waar ons die, die versoeking weerstaan het, dis waar het begin. Dis wat ons sterk maak. Dit geef vir ons die geleentheid tot die veldslag, om fors te word, en uiteindelik sy nasies en koning sal trek na jou lig, en sal op die jip gedra word, na jou stralende opgang. Goed, waar trek ons? Hy sê, die bestendige genade van die wijse van David, hy sê, kyk, vers 5, nasies wat jy nie geken het nie, sê jy roep nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop, terwille van die Heere jou God, en die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Ek weet nie wanneer het ek het gesê, was het in die woordskool of was het hier nie. Maar wat was Godse doel met ons? Wat is Godse doel primair met my en jou op aarde? Om hom te verteenwoordig. Ek wil dit amper so stel om hom te wees, in die sin van, God is gees, en hy het nie een lichaam op aarde nie, hy het gekies, as een lichaam het hy vir jou en my gekies. Hy het vir my en jou een lichaam berei, as sy tempel, dier wie hy homself so openbaar, homself sigtbaar so maak, dier wie hy sy werk op aarde so volbring. En daarom, wat op aarde gebeur, laat God nie gebeur nie. Ek en jy laat het gebeur maar wat op aarde moet gebeur, sal slechts gebeur, as dit dier ons gebeur. Ek het laatst week gesê, dit wat God moet doen, of wat Godse werk is, het hy afgehandel, langka. Maar dit wat dier ons moet plaasvind, is een potentiaal, wat ek en jy in besit moet neem. En besef jylle, as ons na die wereld kyk, en die gemors waar in die wereld is, is dit maar net een refleksie, van hoe min laat ons God toe, om die gesag dier ons, dier in die lewe te heers, om gerechtigheid te ontvang. Nou luister mooi, ons besef, ons staan tegen een christendom, tegen een kerkwereld, wat krampachtig vasthou aan hulle sondagskap, en daarmee besef, van die skiet hulle self die voet nie. Die christendom as een geheel. Maar nou is ons nie net meer een handkie vol nie, ons al meer as een handkie vol, wat die gerechtigheid van God verstaan. Maar die punt is nou, nou moet het ons hier begin nou as ons dit sê dat ons het verstaan, dan is het ons nodig, dat ons nou volgens die gerechtigheid van God gaan begin lewe, en gaan begin optree. Nou goed, hy sê, terwille van die Heere jou God en die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het, het hy nie gesê, het Paulus het nie gesê, daar in Romeine 8, het hy gesê, hy het hierdie uitspraak gemaakt, en dit klink so, hy sê, die wat ek van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien. Dankie, Ortwin, hier kom hy, dis jou ne. Het hy verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien. Van wie praat hy? Hy praat ons van ons, is dit nie? Nou wat is die beeld van sy sien? Hy sê, hy wat geen sonde geken het nie. Wat is die beeld van sy sien? om geen sonde te ken nie. Nou laat ons net weer vir mekaar sê, dat ons nie verkeerd verstaan nie, nie. Ons sê nie daarmee, ons maak die foute nie. Ons sê daarmee, ons kan nie sondag nie in die sin, ons kan nie Godse plan langer mis nie, want ons is in verhouding met hom. Ons maak foute nog, ons voet geslui nog, maar het kanseleer nie ons kinskap nie, het kanseleer nie ons verhouding nie. En het gee ons ook jy licentie om aan te karring, soos ons wil nie. Maar ons wil dit nie meer doen nie, want ons is verhouding met hom, ons is in een liefdesverhouding met hom. Hy sê, die wat hy van tevore geken het, het hy verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien, so dat hy die eersgeborene kon wees onder die baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, hy gerechtvaardig. En die wat hy gerechtvaardig het, die het hy ook verheerlik. Vers 30 van Romeine 8. Hy het ons ook verheerlik. En nou sê hy, as gevolg van hierdie heerlikheid, sê hy, sal die nazies verheerlik, en die koningstrek, hy sê, sal die nazies wat jy nie geken het nie, sal na jou toe hardloop, terwille van die Heere jou God en die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Heere, terwijl hy nog te vinde is. Roep hom aan, terwijl hy nabij is. Laat die godloose sy weg verlaat, die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Heere bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot onse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Hy sê, soek die Heere, terwijl hy te vinde is roep hom aan, terwijl hy nabij is. Wanneer is dit? Wanneer is dit? Soek die Heere terwijl hy te vind is. Het is ons nou. Jy sien, die tragedie is dat mens so'n neiging het om hierdie goed uit te stel. Hy sê, hy is te vinde. Hoekom is hy te vinde? Omdat ons sonderskap afgelees, En ons kan nou volgens Hebreus 10 sê dit mos, hy sê, aan hulle sondes oortredinge sal ek nooit meer dink nie, vers 17 en sê vers 18, en as dat dan nou vergifnis van die dinge is, dan is daar nie offer meer nodig nie. En dan sê hy by vers 9, terwijl ons broeders vrymoedigheid het om in te gaan in die heiligdom en in te gaan in Godse teenwoordigheid in. Hoekom het ons vrymoedigheid? Omdat die voorhangsel door sy vlees geskeer is. Omdat hy vir ons een weg bereid het so daar is nie meer een voorhangsel nie, Godse gees, God woon nie meer in een tempel, wat met handen gemaakt is, hy woon nou in die tempel van jou lichaam, nou sê hy, soek om terwijl hy te vinden is, hy is nou te vinden, hy is nou daar vir jou, hy is vandag in jou, na by jou is die woord in jou mond en jou hart, hy sê, soek om dan nou, moet het nie uitstel tot morgen nie, moet nie wacht tot jy oud word nie, hy sê, dis nou die geleentheid, hy sê, want as jy om soek, gaan daar twee goed gebeur met jou, Hy sê, laat die godloose sy weg verlaat en die kwaadoener sy gedagtes. Nou luister, ons het gesê, ons is nie meer sondaars nie, want Jezus het ons rechtvaardig. Nou, maar kyk nou net, hierdie is in die tyd geskryf toe die mens nog sondaars was, nie? Reg? Nou, kom ons dink nou net bykie. Gebruik die twee woorde, kwaadoeners en sondaars. Kom ons gebruik hierdie beeld. Laat die godloose sy weg verlaat en die kwaadoener sy gedagtes. So, stem jylle saam, al is ek kind van God, al is ek die gerechtigheid van God, nie op grond van wat ek gedoen het, nie maar op grond van wat Jesus gedoen het, kan ek nog gedagtes huisvees, wat nie van God is nie. Die Christendom is daarvan vol. Ouwens het Jesus aangeneem. Hy het miskien nie die volle implikatie verstaan nie, maar hy het om aangeneem, hy het om nie verwerp nie. Hy het sy kruisdood nie verwerp nie. So het kinders van God geword maar hulle weerstaan nog steeds die gerechtigheid van God, en hulle omhels nog steeds die sondagskap. Wat is dit? Dit is een gedachte wat nie van God kom nie. Dit is een goddeloose gedachte. Ons kan sê, dit is een kwaaddoeners gedachte, want die gedachte is gepland dier die kwaaddoener, dier die versoeker, dier die misleier, want hy sê, solang as ek die mense sondag kan hou, solang het ek om in die sakkie, solang kan ek oor omheers. Want die oomlik as die mens besef, hy is die gerechtigheid van God, en hy is nie een sondag nie, dan kan hy heers in die lewe. Maar solang hy sonder is, sing hy keisera, sera. Wat moet gebeur, moet gebeur. Alles wat gebeur, is maar Godse skuld. Hoor jy? En dis moest die precieze lering van die kerk. Die kerk sê, alles wat gebeur is Godse skuld. Is God wat het doen. En eh, God het een hoë raadsplan daarmee. Verstaan jy? Die ondenkbaarheid van al die vreedheid en die verskrikkelijkheid wat die wereld aangaan om dit voor Godse deur te lee, asof hy een groter plan daarmee, dis moest ondenkbaar, mense. Maar hoekom doen ons dit? Hoekom doen die kerk dit? Omdat die kerk vasthou aan die mense hulpeloosheid. As sonder is die mens een slaaf van die een aan wie hy gehoorzaam geword het. Is hy een slaaf van die vijand, sit hy in die macht van duisternis. En hy sit en wacht totdat God om op een of andere manier gaan uithalen. Hy besef nie, God het 2000 jaar geleden om reeds te uitgaan. Ok, so sien jy hoe makkelijk is dit, dat ek een kwaaddoeners gedachte, of een goddeloze gedachte in my leven huiswees. En nou praat hy met my. En hy sê vir my, los jou gedagtes wat nie van my is nie. Omdat jy vir Petrus. Petrus het die openbaring van God gekry. Heere sê, wie sê jylle is ek? Petrus sê, jy is die Christus, jy is die Seed van die levende God. Hy sê, Heere, salig is jy. Want vlees en bloed het dit nie in jou openbaar nie, dit kom van my vader af. Hy sê, maar, maar, en nou gaan ek jou meer vertel, en ek moet oorgelever word en ek moet sterwe want ek wat geen gesonde geken het nie, moet sonde word, so jy kan word, jy Petrus, kan word die gerechtigheid van God, en Petrus sê, mag God het verhoed, hoe hy hou vast aan sy sondarskap, en wat antwoord Jezus om? Hy sê, die godloose gedachte, die kwaadoeners gedachte waarmee jy bezig is, hy spreek om aan, hy sê, wijk achter my Satan, hy sê, want jy praat die dinge van mense, eindelijk sê, jy praat die dinge van die duivel, jy praat die dinge van die vijand, jy hoor nie wat ek vir jou sê nie, want jy het nie inzicht in wat ek moet kom doen nie. Laat die godloos sy wegvlaat, kwaad in sy gedagtes. En laat hem tot die Heere bekeer, bekeer metanoio. Die woord vir bekeer is nou die Griekse een, maar kom op die selle neer, is om anders te dink, om te dink soos God dink. Te dink wat God bedoel het in die kruis. Hy sê, dink soos God dink. En dan kom hy, en hy sê, hoekom moet ek en jy dink soos wat God dink? waarom is dit vir ons kritisch belangrijk om te dink as God dink? Hy sê, want my wee is nie jylle wee nie. En my gedagtes is nie jylle gedagtes nie. Want soos die jimmel boor die aarde is, so hoog is my gedagtes boor jylle gedagtes en my wee boor jylle wee. Hy sê, sien jy, waarover moet jy jouself bekeer? Waarover moet jy anders dink? Hy sê, want my gedagtes en jou is so ver uit mekaar uit, die twee kan nie by mekaar kom nie, tenzij jy anders dink, tenzij jy jou goddeloze en jou kwaadoeners gedagtes gaan neerle en my gedagtes gaan akkomodeer gaan toelaat dat die leraar tot gerechtigheid jou parskuit, jou denken vol koring maak, vol woord vol profetiese woord so dat die morgensterre ingereig langs mekaar kan staan, die morgensterre opgaan die licht opgaan in jou hart hy sê as jy daar kan kom hy sê dan sal jy iets snap jy sal snap dat my wee wat boe jylle sin is, en my gedagtes wat boe jylle gedagtes, soos die hemel boe die aarde, Hy sê dat ek jou so lief gehad het, dat ek so saak met jou het. Hy sê dat ek my gedagtes verklank het, en dit woord gemaakt het, en my woord het vlees geword, ek het my woord na die aarde toegestuur. Hy sê, so dat my woord om kan behaag, so dat my gedagtes, wat hoor as jylle sin is, en buiten jylle reik afstand is, verbo wat jylle kan bid of dink, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, en die hart van die mens die opgekom het, die wat God bedink het vir die wat om lief het, dat my gedagtes, jylle sin kan word, hy sê, gryp het toch aan, hy sê dit profeties, hy sê vir Amos, Amos 3 vers 7, hy sê, die Heere God doen niks, ten sy sy raadsbesluit, aan sy knechte die profete bekend gemaakt het nie, moet dan nie onkundig wees nie, maar verstaan wat die wil van God is, sê Paulus vir die feestjes, wauw, hoor jylle, God sê, die gedagtes wat so ver verweiderd is, het ek nou nabij gebring, hy sê, ek het vlees laat worde, en die wat die woord aangeneem het, almal wat om aangeneem het, hy het, hy het na sy eiendom gekom, as sy eie mens om nie aangeneem nie, maar almal wat om aangeneem het, almal wat die woord het vlees geword het, almal wat aangegeet door die profetiese woord, totdat die morgenster opgegaan het, tot die dag gebrek het in laarte, hy sê almal wat het aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, kinders van God te word. Hy sê, nou, hy sê, kyk wat sy resultaat, kyk mooi wat sy, hy sê, So, vers 11. Kom ons begin met vers 10. Hy sê, want soos die reen en die sneeuw van die hemel die daar nie terugkeer nie, maar maak het die aarde dier vochtig en geer het voortbring saad vir die saaier, brood vir die eter. Hy sê, so sal my woord wees. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie. Maar het sal my behaag in dit wat ook het uitstuur het. Die koringkorrel, die woord, die brood, die jimmelse brood, brood van die lewe, het in die grond geval en gesterf en dit het veel vir gedraag en hy sê, dit sal my behaag, en dit wat ook het uitstuur. Maar hoor nou die sleutel, waar dit begin. O, almal wat dors het. Kom. Oom Peri het vir my gesê, toe hy een keer die skrif met my gedeel het, toe sê hy vir my, hy sê, man Jan, en as jy nie een dors het nie, vraag die Heere, hy sê jou dors gee. So ek vir jou sê, as jy vanmorgen hier sit en jy sê, ek het nie een dors nie, vraag die Heere, hy sê jou dors gee maar jy sien, as daai dors by my is, gaan ek aandachtig luister, en my siel gaan versadig word, dier die vettigheid, en my goddeloos en kwaadoeners gedachte, dit wat nie van God is nie, dit wat geindoctrineer is in die manipulatie van die vijand, daai gedagtes gaan wijk, gaan plek maak, vir Godse gedagtes wat soog is as die hemel boor die aarde, en dit gaan deel word, en dit gaan God behagen, dit waartoe hy dit uitgestuur het, En waarheen het hy dit gestuur, hy dit na my toe gestuur, so lief het God die wereld gehad, dat hy sê, woord laat vlees word het. En hy het dit na my en jou toe gestuur. En hoor wat sê resultaat. Hy sê, want, met vreugde sal jylle uittrek, en met vrede gelei word. Die berge en die hevel sal voor jylle in gejubel uitbreek, en die bome van die veld sal hanne klap. Wacht een biekie, wacht een biekie. Is dit nie wat God gesê het, onderwerp die aarde en heers daar nie. Is dit nie waarvoor God die skepping gemaakt het, om die mens te dien nie? Hy sê, die hele skepping, nou is ek in Romeine 8, daar van vers 19 af, hy sê, die hele skepping wacht met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die seens van God. Hoekom? Hy sê, omdat die skepping wacht om uit te breek in gejubel en vreegtes jylle uittrek, hy sê, die berge en hevel sal voor jylle in gejubel uitbreek, en al die bome van die veld sal hande klap en juig, en hy sê, vir een dooringboom sal een cypress opgaan, en vir een dissel, een myrteboom. Huh? Hy sê, die skepping kan nie wag, dat ek en jy daar kom, wie wat is die vereiste, wie wat is die enigste vereiste? Kom, allemaal wat doorzit. Paulus roep uit in 2 Korinther 5, hy sê, ons word nou gesante, en ons roep die wereld toe en sê, laat jylle met God versoen. Een ander manier om te sê is, kom allemaal wat dors het. Ander manier om te sê, bekeer jylle. <laughs> kom allemaal wat dors het. Die Heere sê, dit is jylle erfdeel. Hy sê, en dit sal vir die Heere wees tot een naam, tot een eeuwige teken, wat nie uitgeroei sal word nie. Ek wil jou sien vanmorgen, met een begeerte, sê Heere, wat moet ek doen? Om nie net een hoorder te wees nie, maar Heere, om een dader hiervan te wees. Wat moet ek doen? Die Heere sê, bekeer jou. Laat toe dat Godse gedagtes joune word. Laat die leraar tot gerechtigheid toe, om die paarskuip vol te maak, om die goddeloos en kwaadoeners gedagtes te verplaas, om Godse gedagtes wat boekend ons is te kan akkomodeer. Ek wil hier, jy moet mooi dink daar oor. Dit leef buiten ons perceptie. Ons dink in die boks, mense. Ons kyk na die wereld en ons dink in die boks. Ons moet buiten die boks dink. Jees, Dini, wat sê jy? Openbaring 7 van vers 14 af. Alright, Dini sê ons moet openbaring 7 van vers 14 af lees. O Johannes sê nou hierdie beeld in die hemel. Hy sê, toe het een van die ouderlinge gesprekers vir my gesê, hulle wat bekleed is met wit kleren, wie is hulle en waar vandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my heer, jy weet het, oe, die ouderling het vir hom dit gevra, nou, ou Johannes is een bykie lichtig om te antwoord, hy, hy wil nie sommer sê, dit is dit nie, hy sê, jy weet wat het is, nou sê hy, en hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle kleren gewas en hulle kleren wit gemaakt in die bloed van die lam. Wie is dit? Dit is ons. Wat een groot verdrukking. is nie een verdrukking wat kom nie. Skies mense, daar is nie een verdrukking wat kom nie. Verdrukking is nou. Dit is die verdrukking. Dit is die verdrukking. Ons is nou daar. Hy sê, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Daarom is hulle voor die troon van God en dien om dag en nacht in sy tempel. En waar sy tempel? Ah, recht. Hy sê, en hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dorse nie. Die wat drink van die water ek op sal gee, sal in der eeuwigheid nooit weer dorse kry nie. Hy sê, hulle sal nie meer honger en nie meer dorse en nie, en nooit sal die son of enige het op hulle val nie. Hou net bykie vast, ek moet net die skrif kry. Jesaja 59 vers 19 Hy sê die son sal bedags jou licht nie weer wees nie, die glans, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie, maar die Heere sal vir jou wees, een eeuwige licht, en jou God sal jou sieraad wees. Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie, want die Heere sal vir jou wees, een eeuwige licht, en die daag van jou treurigheid is verby. Luister mooi wat sê, hy sê, as Godse licht in jou is, maak het nie saak hoe duister dit rondom jou is nie, jy sal licht hee. Hy sê, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na levende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oe afvee. Jesaja 60 van vers 1? Ja, ok. En nou kan jy aangaan met Jesaja 60 en ons kan anhou beprys <laughs> die heren. Maar hoor jylle, hoor jylle Godse hart? Wat is die sleetel vanmorgen? Almal wat doorsiet. Wat moet ons doen, broeders? Broeders? kom, kom koop en eet, sonder geld, sonder prijs, wijn en melk. Die Heere sê, ek soek net iemand wat het doorzet. Ek soek net iemand wat het doorzet. Dis my erfenis. Hy het gesê, dit is die erfenis, Isaiah 54, 17, hy sê, dit is die erfenis van die Heere. En hulle gerechtigheid wat uit my is, sê die Heere, prijs die Heere. Vader, ons eer hier vanmorgen, wat te vreegte om om onszelf so te kan verkoek met die woord, om so seker te wees van die intentie met ons, die prijs wat jy kon betaal het, die moeite wat jy gedoen het, Heere, hoe sou ons dit kon betoos, hoe sou ons nog enigszins kon wonder van wat jy karakter is en wat jy werkswijse met ons is. Dankie Heere, dat ons oe oopgaan en ons besef dat die woord dat vlees geword het, baie meer in hou ver boe wat ons kan bid of dink, en dat ons buiten die boks moet kom. En jyre, ons is bereid om die geest toe te laat, om ons buiten, buiten ons perceptie, buiten wat die oog gesien, die oor gehoor in die hart van die mens opgekom het, daar buiten, te dink, te besef, by jy is dit groter en meer. Dankie jyre, dat jy lig in ons die lig is, dat ons in jy lig die lig sien, en dat ons nie meer die licht van die omstandighede nodig het om ons levens te verlig nie, maar dat ons levens verlig word dier die heerlijkheid van die Heere wat oor ons opgegaan het. Ons aanbid die en ons eer die, ons eer die naam wat boe elke naam is, die naam van Jesus, die een wat ons verlos, verlos het. Amen. Amen. Openbaring 21, 23. Ja, En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlijkheid van die Heere het, het hom verlig en die lam is sy lamp. Ja, amen. Great, great, great, great. Openbaring 22, nou, nou begin jylle oorvat, ek hou daarvan. Openbaring 22, 17, jy sien, dis nou hoe dit moet wees. Vers 17 sê, En die gees en die breid sê kom en laat hom wat hoor sê kom en laat hom wat door sê kom en laat die wat wil die water van die leven neem van die dankie tienis dis uh, in die koolskrif. Amen. Nou gelukkig kan hy nou nie verder gaan nie want nou is het klaar met openbaring so nou kan jylle gaan teedrink. <laughs>